Tiklīdz viņi bija apgulušies savās eglizeru gultās, Roņi lūkoja nodziedāt pirkam vilka dziesmu. Atceroties, kā Lūvis to bija dziedājis viņai un Matisam, kamēr Matis pilī vēl viss bija pa vecam, viņai no krūtīm izlauzās tik žēl un nopūt, ka Roņi nespēja turpināt. Un pirks jau taisījās iemikt. Visu dienu gaidītams roņu viņš bija pūlējies, lai iztīrītu lāču migu, kur dzīvnieks bija gulējis ziemas miegu. Sausu malku kurināšanai un egļu zarus gulēšanai birgs bija atvilkts mājās no meža. Birkam šī bija bijusi grūta diena, un trīs jau viņš gulēja. Roņa gulēja nomodā. Alā bija tumšs un augsts, bet viņai nesala. Birks bija aizdevis Roņai kazātu, ko paklāt uz zariem, un mājās no gultas viņa bija paņēmusi vāverādu segu. Bija tik silti un mīksti tajā ietīties. Ne jau augstuma dēļ Roņa bija nomodā, tomēr miegs kā nenāca, tā nenāca. Ilgi roņi tā gulēja un nebija tik priecīga, kā gribētos. Palas ieeja viņa saskatīja gaišās pavasara debesis un dziļi gravā dzirdēja upi krācam. Tas viņai palīdzēja pārvarēt skumjas. Par Matisa pili plešas tās pašas debesis, viņa domāja. Un krāts tā pati upe, ko es dzirdēju mājās. Un tad roņi aizmiga Viņi abi atmodās, kad otru pus upes pāri koku galotnēm pacēlās saule. Liesmojuši sarkantā izripoja no rīta dūmoks un kā ugunsgrēks apspīdēja mežus tuvu un tālumā. Esmu nosalis zils, Birks sacīja, bet tausmā jau parasti ir visaugstāk. Vēlāk maz pamazām kļūst siltāks. Vai tu zināt nav mierinājums? Uguns būtu daudz labāks mierinājums, Roņi ēteicās ar viņa trīcēju. Birks sabikstīja ogles, kas kūpēja zem pelniem, un viņi sēdēja pie sava uguns, kur ēda maizi un dzēra, kas bija palicis pāri no kazas piena roņas koku pudelē. Kad pēdējais malks bija izdzērts, roņa ieteicās, turpāk mēs dzersim avota ūdeni un neko citu. Hm, no tā mēs rēsni nekļūsim, roņa piebilda, bet arī nenomirsim. Paskatījušies viens uz otru, viņi iesmējās. Viņu dzīve Lāčalā būs grūta, to saprat abi, bet tas neatņēma viņiem drosmi. Roņa pat neatminējās, ka naktī bija sadrūmusi. Tagad viņi bija pēduši un sasildījušies. Bija visgaišākais rīts, un abi jutās brīvi kā putni. Likās, it kā tikai tagad viņi to būtu aptvēruši. Viss pēdējā laika smagums un grūtums tagad jau bija aiz muguras. To viņi nodomāja aizmirst. To viņi nekad vairs negribēja atcerēties. Roņa, Birks ieteicās, vai tu saproti, ka mēs esam tik brīvi, ka varam pilnā kaklā smieties par to? Jā, un šī ir mūsu valstība, Roņa sacīja, to mums neviens nevar atņemt, nedz arī aizdzīt mūs no šejiems prom. Kamēr saule pakāpās augstāk, viņi palika sēžam pie ugunskura. Apakšā mutuļoja kalnu upe, un visapkārt bija pamodies mešs. Koku galotnes viegli šūpojās rīta vējā, Dzēgūs skūkoja un dzēnis kala kādā tuvējā priedes stumbrā, un viņpus upes mežmalā iznāca aiņu ģimene. Un tur viņa apsēdēja jutās tā, it kā valdītu pār to visu upi, mežu un visu dzīvo radību, kas tajā mājoja. Aizbāz ausis, jo tagad atskanēs mans pavasara kliedziens, Roņa sacīja. Un viņa kliedza tik skaļi, ka atbalsojās kalnos. Vienu Es vēlos vairāk par visu, Birks ieminējās. Kaut es pagūtu paķert savu stūpu, iekams to ar saviem kliedzieniem pievilina mežonīgās harpijas. Paķert? No kurienes? Roņa jautāja. No Borkas cietokšņa? Nē, no meža, Birks atbildēja. Visus uzreiz nevarēja atstiept, tādēļ ierīkoja slēptu kādā dobumotā kokā, un tur man šis tas ir, kas atnesams uz šejienu. Matis vēl negribēja dot man stopu, Roņa teica, bet es varu sev izdrāšt šaujam loku, ja drīkstu paņemt tavu nāzi. Drīksti, ja vien to labi sargāsi. Tas mums ir vislielākais dārgums to iegaumē, bez naža mēs mežā nevarēsim iztikt. Ir vēl daudz kas, bez kā mēs mežā nevarēsim iztikt, Roņa piebilda. Par spaiņiem, ar ko nest ūdeni, vai esi par tiem iedomājies? Birks iesmējās. Kā tad, kā esmu iedomājies, bet es netaisos nest ūdeni. Un tāpēc ir labi, ka es zinu, kur var paņemt spaini, Roņi ieteicās. Kur tad? Pie Lūvisas veselības avota, mežā, nolējas pie vilka žokļiem. Viņa sūtīs turkas uz turien pēc veselības ūdens plikpaurim pēram vēdara kaitei, bet sturkasam uzbruka pāris mežonīgu harpī, un viņš pārnāca mājās bez spaiņiem. Šodien viņš tos paņems, Lūvisa gādās par to tici man, Bet, ja es pasteigšos, varbūt paspējuši pirms viņas. Un viņi steidzās abi. Žigli viņi noskrēja garo ceļu cauri mežam un paņēma vajadzīgo. Pagāja labs laiks, iekams viņi tika atpakaļ pie alas. Roņi ar spaiņiem, birks ar stopu un daudz ko citu noslēptos kokā. To visu viņš sarindoja alas priekšā, lai parādītu Roņai, kas viņam ir. Cīrvis, galoda, katliņš, zvejas rīki, cilpas, ar ko ķert mežu putnus, bultas stopam – īšs ķēps tīri noderīgas mantas kādam, kam jādzīvo mežā. Jā, es redzu, ka tu zini, kas mums meža ļaudīm jāmāk, Roņi sacīja, sagādāt ēdienu un aizstāvēties pret mežonīgajām harpijām un plēsīgiem zvēriem. To es zinu, Birks piekrita. Mums gan tālāk viņš netika, jo Roņi spēcīgi parāva viņai aiz rokas un izbiedāti pačukstēja klusu. Alā kāds ir. Viņa aizturēja elpu un ieklausījās. Jā, kāds atradās viņu alā. Kāds bija pamanījies tur ielavīties, viņiem promesot. Birks paņēma savu šķēpu, un viņi klusu stāvēja un gaidīja. Varēja dzirdēt, ka iekšā kāds kustas, un nepatīkam bija neziņa, kas tas ir. Bez tam izklausījās, ka tur ir vairāki. Varbūt ala ir pilna harpijām, kas guļ un gaida, ka kuru katru mirkli varēs brāzties ārā un iecirst viņos savus nagus? Beidzot, viņa vairs nespēja izturēt klausīšanos un gaidīšanu. Nāciet ārā, mežonīgās harpijas! Birks sauca, ja gribat redzēt visasāko šķēpu šai mežā. Bet ārā neviens nenāca. Toties no iekšas atskanēja Nikina šņākšana. Cilvēks šeit! Pelēk mošķuļu mežā! Pelēkie mošķuļi visi, kodiet un citiet to! Tad Roņa saniknojās. Ārā, jūs pelēkie mošķuļi, viņa kliedza. Taisieties un pazūdiet kā divi deviņi citādi, es jums matus noplēsīšu. Un pelēkie mošķuļi ņudzījās ārā no alas. Tie sēca un šņāca uz roņu, bet viņi šņāca pretī, un birks rādīja tiem savu šķēpu. Tagad tie steigā likās prom pa kalnu. Tie rāpās un līda lejā pa stāvo nogāzu uz upes pusi. Laba tiesa zaudēja līdzsvaru un dusmīgi pīkstēdam stāvus ievēlās krācēs, tā ka pelēko mošķuļu murskuļi aizlīgoja leju pa upi. Tomēr pēdīgi tiem laimējās izrāpties krastā. Tie ir nazīgi uz peldēšanu, tie nezvēri, roņi sacīja. Un uz maizes ēšanu, Birks piebilda. Kad iegājuši alā abi ieraudzīja, ka pelēkie mošķļi bija nolocījuši veselu sausās maizes ritulu no viņu krājumiem. Vairāk ļaundarību tie nebija pagūši pastrādāt, bet pietika ar to, ka tie bija te ienākuši. Tas nemaz nav labi, Roņi raizējās. No viņu tenkošanas šņāks un sēks viss mešs un drīz vien ik viena mežonīgā harpija zinās, kur mēs atrodamies. Bet Matisa mežā baidīties nedrīkstēja. To roņi tika dzirdējis jau no mazām dienām, un būtu muļķīgi šausmināties priekšlaikus. To viņi ieskatīja abi – roņi un birks. Tāpēc mierīgi sakārtoja alās savus pārtikas krājumus, ieročus un darbarīkus. Pēc tam atnesa ūdeni no meža avotiņa un izlika upē tīklu, lai noķertu zīvis. No upmalas viņa atvēla gludus akmeņus un iztaisīja īstu pavārdu un nostaigāja tālus ceļus, lai sadabūtu kadiķu koku roņas lokam. Tad klajumā, kur parasti, viņi ieraudzīja ganāmies savvaļas zirgus. Mīļiem vārdiem viņi mēģināja tuvoties rakarim un trakulim, bet tie nelikās zīmes. Ne rakars, ne trakuls neko nesaprat no laipnības. Viegliem lēcieniem tie nozud, lai paganītos citā vietā, kur tiem liks mieru. Atlikušo dienas daļu roņi sēdēja alas priekšā un drāza sev loku un pāris bultas. Loka auklē viņi ziedoja gabalādas siksnas. Pēc tam ilgi un decīgi mēģinājās šaušanā. Un beidzot viņai izdevās aizšaut prom abas bultas. Roņa tās meklēja līdz sāka krēslot. Tad meklēšanai nācās atmest ar roku. Lai gan lielas raizes tas viņai nedarīja. Rītas izdrāzīšu jaunas. Ja vien piesargāsi nazi, Birks piekodināja. Jā, es zinu, ka tas mums ir visdārgākais – nazis un cirvis. Pēkšņi viņi pamanīja, ka ir jau vakars, un ka abi ir izsalkuši. Diena bija aizskrējusi viņiem nemitīgi darbojoties, viņi bija staigājuši un skrējuši un veduši, un vilkuši un kārtojuši, un viņiem nebija atlicis laiks just izsalkumu. Bet nu abi ķērās pie sātīgām vakariņām – maizes, kazas siera un žāvētas aitas ciskas. Uzdzerdami virsū dzidro avotu ūdeni tieši tā, kā Roņa bija paredzējusi. Šai gada laikā nakts nebija īsti tumša, bet nogurums lika manīt, ka diena ir galā un viņiem gribas gulēt. Alas krēslā Roņa dziedāja birkam vilka dziesmu, un šoreiz tā skanēja daudz labāk. Tomēr viņai no jauna uzmācās skumjas, un viņa jautāja birkam, Diez, vai viņa Matisa pilī domā par mums, mūsu vecāki? Būtu savādi, ja nedomātu, birks atteica. Roņa norīja kamolu, iekams runāja tālāk. Varbūt viņi bēdājas, Birks mazliet padomāja. Kā nu kurš? Undisi bēdājas, bet vairāk ir dusmīga, tā man liekas. Bork arī ir dusmīgs, bet visādā ziņā skumīgāks. Lovis bēdājas. To es zinu, Roņi sacīja. Un Matis? Birks jautāja. Roņa ilgi klusēja, tad teica. Gan jau viņš ir apmierināts, tā man šķiet ka esmu projām, lai varētu man aizmirst. Un viņa centās tā domāt, bet savā sirdī viņa zināja, ka tā nav. Naktī Roņa sapņoja, ka Matis viens sēž tumšā, melna meža vidū un raud tik gauži, ka pie viņa kājām ir izveidojies avots. Un dziļa avotā sēž Roņa. Un atkal ir maza un rotaļājas ar čiekuriem un akmentiņiem, kurus dabūjusi no Matis.